Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն ու այդ երկրում ԱՄՆ դեսպանը քննարկել են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հերանեկարները։ Ադրուտի շրջանի համայնքներում ավարտվել է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Գիշերը լարված է անցել Խորենացի փողոցում ու Սարի թաղում։ Սլովակիայում ավարտվել է աշխարհի մինչև 16 տարեկաների շախմատի օլիմպիադան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 670 գրակոց։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում հունիսի 29-ին ժամը 23:25-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականին ծնված Հրաչ Վաղինակի Գևորքյանը։ Նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը եւ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Տեֆտը քննարկել են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հերանեկարները։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է նաև Սիրիայի այժմյան իրավիճակի, ինչպես նաև հարավարևելյան Ուկրաինայի հակամարտության հետ կապված հարցեր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանի համայնքներում ավարտվել է հացահատիկայինների βέρքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես Նախագիծ ներկայացրեց Հանրության վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության նողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը շրջանում 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է 10370.7 թական հեկտար աշնանացան, հնդի աշխատանքներն ավարտելուց հետո արժունքները գոհացուցիչ են։ Ստացվել է մոտ 25000 տոննա համախառն բերք, Բնական աղետներից գուժվել են 261.2-տասնորդական հեկտար հացահատիկային դաշտեր, որտեղ ընդհանրապես հուշ չի կատարվել։ Հրդեհներից գուժվել են 5.8-տասնորդական հեկտար գարու, 6.1-տասնորդական հեկտար ծորենի դաշտեր։ Ներքաղաքի ամբողջ ընթացքում շրջերը հերթապահություն են սահմանել կառավարության առընթեր, Փրկարար կառավարության հադրուտի շրջանի արակ արձականքման խմբերը, որոնց նպատակասլաց եւ ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ βέρքի կորուստները աննշան էին։ Բաժնի վարիչը միաժամանակ նշեց, որ Բերքի իրացման խնդիրներ չեն եղել։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսական աջակցության հիմնադրամի կողմից բացված հացադիկայինների Բերքի ընդունման կետերը խթան են հանդիսացել ամբարված Բերքը իրացնելուն։ Ստացված Բերքը հնարավորություն է տալիս լուծելու նաեւ 2017 թվականի Բերքի տակ կատարվող աշխատանքի համար պահանջող ֆերմերի հարցը, նշեց բաժնի վարիչը։ Բերքահավաքից հետո շարունակվում է ծողոտի մամուլման եւ երթի աշխատանքները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2016 թվականի բերքի տակ Ասկերանի շրջանում կատարվել է 11774 հեկտար գառնանացան եւ աշնանացան մշակաբույսերի ցանքս։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Նախորդ տարվա համեմատ այս ցուցանիշը գերազանցում է 2580 հեկտարով։ Շրջանում այս տարի հողագործները կրկին նախապատվությունը տվել են ծորենի մշակությանը, որը կազմում է ընդհանուր ցանքատարածությունների 90%-ը։ Ցուցանվել է նաև Գարի, Հաջար, Հնդկացորեն, Եգիպտացորեն, Արևածաղիկ, Սոյա, Կորնգան։ Ընձվել է 10430 հեկտար ցանքատարածություն, որից ստացվել է 26897 տոննա համախառը բերք։ Ցորենի միջին բերքատվությունը կազմել է 28 ցենտներ, գարու միջին բերքատվությունը 20 ցենտներ։ Բերքահավաքի աշխատանքներն անցնում են համակարգված, չկա տեխնիկայի պակաս, ինչպես տեղեկացան Կասկերյանի շրջանի գյուղատնտեսական բաժնից Մինչ Բերքահավաքի աշխատանքներ իրականացնելը կատարվել են հակահարդեհային նախազգուշական միջոցառումներ, պայքար մոլախոտերի դեմ, միջդաշտային ճանապարհների մակրոմ, ցանկատարածքների սնուցում եւ դրանց շուրջ հերկի կատարում։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ Բերքահավաքն անցկացվում է առանց կորուստների, խոշոր հրդեհների բռնկման դեպքեր չեն գրանցվել, բացառությամբ չեզոք գոտում ճշնամու կողմից հրահրված հրդեհների։ Շրջանի հրշեջ ծառայության կողմից կատարվում է շրջօրյա հերթապահություն։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շահումյանի շրջանի Ակնաբերդ համայնքում շինարարական Երուսերը Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Կառավարության աջակցությամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով ակնաբերդում կառուցվում է 4 առանձնատուն բազմազավակ ընտանիքների համար։ Շինարարական հարթակում ոչ թե բարձու բանվորներն են, այլ ապագա տանուտերերը։ Նրանցից մեկն է 6 զավակների հայր Կամո Աղաջանյանը, ժամանակակից ճափանիշներով կառուցվող տանդուրը ընտանիքի հետ օր առաջ բացելու միտքը նրա ձեռքերին ուժ է տալիս, հոգնածությունը տեղի տալիս։ Աբագա տան վրա համաշխատում եմ, իմ ձեռով էլ աշխատում եմ, սարքեմ որ մեջինը մնանք։ Միջոնոր տարին պիտի ավարտենք, որ տեղափոխենք ստել, թեզատան նշենք նոր տարին։ Բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման ծրագրի շրջանակներում սա առաջին շնարարությունն է ակնաբերդում։ 4 առանձնատան կառուցումը պետք է ավարտին հասցվի մինչև այս տարի վերջ ծրագիրը կշարունակվի հաջորդ տարի։ Շնարարական աշխատանքների մասնակից Մակետ Շահոյանը արդեն հաշվարկել է այս տեմպերով նոյեմբերին բոլոր աշխատանքները կավարտվեն ունենք 5 երեխու տերել ունենք, մի հատ էլ ունենք 6 երեխա, 7 հատ էլ 5 երեխու, որ 17 թվին պիտի սկսենք, 8 հատ էլ 17 թվին։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլյան մարտերի ընթացքում միասնական թիմով գործած հայկական մեդիա ոլորտի հետ պատերազմյան զարգացումների մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Բանակցային գործընթացն այսօր հանրության տարբեր շերտերում ամենաակտիվ քննարկվող թեմաներից է։ Մասնավորապես որոշ փորձագետներ, այդ թվում տեղեկատվական անվտանգության գծով փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը կարծում են, որ ապրիլյան իրադարձություններից հետո Ալիևի հետ մի սեղանի շուրջ նստելու իմաստ ու կարիք չկա։ Հայաստանը վերջի տարիներին բռնել է այս ցիվիլ կերպով ներկայանալու եւ փորձել Ադրբեջանի ներկայացնել որպես վայրենի։ Մի կողմից դա երևի ճիշտ է, միջազգային հասարակության աչքերին ցիվիլ Երևանը իհարկե լավ է, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ տարածաշրջանում նամանավանդ որ հիմնական մեր հակառակորդները ասական մենթալիտետ ունեցող երկրներ են, կոմպրոմիսի գնալը չի գնահատվում որպես բարձր արժանիք, այլ մտարկվում է որպես թուլության նշան։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը ներկա էր Վիեննայի եւ Սան Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումներին։ Տեղի ունեցող զարգացումներին ուշադրությամբ հետևող քաղաքագետն այն համոզմանն է, որ այդ հանդիպումները դեռևս հերու են բանակցություն կոչվելուց։ Հարցադրմանը թե որքանով ենք մենք մոտ խնդրի կարգավորմանը քաղաքագետը պատասխանեց։ Ադրբեջանը շատ արագ անդրադառնում է իր հայտարարությունները տոնը եւ ոչը եւ պարտավորությունները ստանձնել Վերնայում, հետո նաեւ Սանկտ Պետերբուրգում, բայց տեսանք, որ հրաժարվեց այդ բոլոր պարտավորություններից։ Միջազգային դիտորդների թիվը համաձայն են ընդլայնել ընդամենը 2-ից 2.5 անգամ, ինչը այսպես ծաղալու թիվ է, որտեղ ներկայումս 6 հոգի են ամեն անջեկած վրճկի գրասենյակում աշխատում եւ 13 կամ 14 հոգին բնականաբար որևէ իրավիճակային փոփոխություն չեն կարող ունենալ։ Եվ նաեւ դեմ են հանդիսանում համանուն տեղի ունեցող միջադեպի հետ հետաքրքրության մեխանիզմների ներդրման գաղափարի։ Ադրբեջանը փորձում է եւ շարունակում է իր բանակցային դիրքորոշումը առավելապաշտական ներկայացնել, ինչը բնականաբար հնար է դարձնում բանակցային գործընթացի սկիզբը։ Անդրադառնալով մոտ ապագայում խնդրի կարգավորմանը հասնելու մասին մամուլում շրջանառվող լուրերին, Ռանդմելիք Շանազարյանը նշեց, որ դրանք մեղմասած իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ապրիլից հետո կայացած եւ օգոստոսին սպասվող Փարիզյան հանդիպումները միայն վստահության մեխանիզմների ներդրմանն են ուղված, ինչը եղել է բանակցությունները վերսկսելու հայկական կողմի նախապայմաններից մեկը։ Իսկ այն, որ մենք գործ ունենք Ադրբեջանի պես անկանխատեսելի ու ոչ ադեկվատ հակառակորդի հետ, մեզ վարկյան անգամ զգոնությունը թույլատնելու գնալու իրավունք չի տալիս։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դոկլաս Մակլուրեր Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումից անցել է 14 օր։ Գիշերը լարված է անցել եւ բախումներ են եղել քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջև։ Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության Հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Հարունյանը տեղեկացրել է, որ Պարեկապահական ծառայության գնդի անվտանգության գոտին ճեղքել փորձող անձանց դեմ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ է կիրառել։ Տեղի ունեցել Բախում, ինչի հետևանքով դժվել են նաեւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Երևանյան ամառ Երամսյա միջոցառման շրջանակում օգոստոսի 4-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կանցկացվի Երևան Տարաս Ֆեստ փառատոն։ Միջոցառումը բաղկացած կլինի երկու մասից՝ ցերեկային եւ երեկոյան։ Ցերեկը տեղի կունենա ցուցահանդես տոնավաճառ, որտեղ իրենց աշխատանքները կներկայացնեն ինչպես Երևանաբնակ, այնպես էլ Արցախում գործող ասեղնագործողներ, տեխնիկագործներ, կավագործներ, իսկ երեկոյան կանցկացվի նորաձևության ցուցադրություն, որտեղ դիզայներներ Արամ Նիկոլյանը, Վահան Խաչատրյանը եւ Լիլիթ Մելիքյանը կներկայացնեն հագուստի իրենց հավաքածուները նշել է Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի եւ туриզմի վարչության туриզմի բաժնի պետ Մարիա Բարաղամյանը։ Փառատոնի նպատակն է քարոզել հայկականը, տարազը եւ կոչանել, որ մարդիկ իրենց առօրյա հագուստի մեջ օգտագործեն հայկական տարազի բաղադրիչներ, պահպանելով հայ մշակույթը եւ պատմությունը։ Ադրբեջանը մակին է ներկայացրել ապրիլյան ագրեսիայի ժամանակ կորուսների մասին կեղծ տվյալներ։ Գլխավոր քարտուղարության ուղղված նամակում կազմակերպությունում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևը ներկայացրել է հերթական կեղծ տվյալները Ադրբեջանի կողմից, որը հենց այդ ագրեսիայի հրահրողն էր։ Հայկական կողմից հրադադարի ռեժիմի, այսպես ասած, խախտումների քանակը ըստ Ալիևի ապրիլին կազմել է 4274 Նամակում ասվում է, որ սույն թվականի ապրիլին մարտական գործողություններից ադրբեջանական բանակի կորուստները հետևյալն են՝ 23 վիրավոր եւ 6 սպանված։ Իհարկե ամեն բան լավ կլիներ եւ միգուցե կեղծարարությունը հնարավոր լիներ չնկատել, բայց այդ նույն պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձրել է 13 դիակ, Եվս 37 դիակ շփման գծից հավաքել է Ադրբեջանի զինված ուժերը Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ։ Այսպես 37 գումարած 13 հավասար է 50-ի եւ դա դեռ չհաշված ադրբեջանական դիրքերում սպանվածները։ Ավելին, անհեթեթությունը ենթադրել, որ զոհվածների թիվը կարող է ավելի քան կրկնակի գերազանցել վիրավորների թվին։ Ակնհայտ է մի բան, որ Բաքուն խճճվել է կեղծումների մեջ եւ ով ինչ ուզում գրում է։ Մարզասերների համար Սլովակիայում ավարտվել է աշխարհի միջև 16 տարեկաների շախմատի օլիմպիադան։ Մրցաշարի վերջին տուրում Հայաստանի հավաքականը 4-0 հաշվով հաղթանակ տոնեց Սերբիայի հավաքականի նկատմամբ եւ գրավեց երրորդ հորիզոնականը։ Մրցաշարի հաղթող դարձավ Իրանի հավաքականը, իսկ Ռուսաստանը նվաճեց արծաթե մեդալ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան։ Տաքություն։